Anselis ir Grytutė. Netoli didelės gyrios gyveno kartą neturtingas metkirtys su pačia ir dviem vaikais. Berniukas buvo vardu Anselis, o mergaitė Grytutė. Vertėsi jis gana sunkiai, nelabai turėjo ką ir valgyti. O kartą, kai visam krašte užėjo didelis brangmetis, visai bėda prispyrė. Neišgalėjo nei duonos kasnio nusipirkti. Vieną vakarą vartėsi, vartėsi metkirtys lovoje sunkių minčių kamuojamas, paskui atsidusęs ir sako pačiai. Ir kaip čia toliau reikės gyventi? Ko maitinsim savo vargšus vaikelius, jeigu ir patys nič nieko nebeturim? Žinai ką, tėvai, atsakė pati, nuveskim rytoj iš pat ankstaus ryto vaikus į gyrę, kur didžiausias tankumynas. Sukurkim jiems ugnį, duokim dar kiekvienam po kasnelį duonos, o paskui palikim vienus ir eikim prie savo darbo. Jie nesuras kelio atgal į namus ir mes jų atsikratysim. Ne, motin, tarė vyras, šito aš nepadarysiu. Širdis man neleidžia palikti savo vaikus girioje vienus, ateis miško žvėris ir sudraskys juos. Ak, tu kvaily, šokosi pati. Tada mes visi keturi turėsim mirti iš bado – galėsi tik lentas grabams obliuoti. Ir tol kvaršino jam galvą, kol tas pagaliau sutiko. Bet sakyk, ką nori, vargšų vaikų man gaila, tarė vyras. Abu vaikai, kankinami alkio, taip pat negalėjo užmigti ir viską girdėjo, ką pamotė kalbėjo tėvui. Gritutė verkė graudžiomis ašaromis ir sakė anseliui, dabar tai jau prapuolėm, Neverk, gritute, ramino ją anselis. Nebijok, aš jau ką nors sugalvosiu. Ir kai tėvai sumigo, jis atsikėlė, apsivilko švarkelį, pravėrė mažasias durelės ir išslinko į kiemą. Lauke skaičiai švietė menulis ir balti akmenukai panamiai spindėjo kaip sidabro pinigėliai. Anselis pasilenkė ir prisidėjo jų iš varkelio kišenę, kiek tik tilpo. Paskui sugrįžo atgal į trobą ir tarė gritutei. Nesirūpink, seserėlė, ir ramiai miegok, dievulis mūsų neapleis. Ir vėl atsigulė į lovą. Vos tik pradėjo brėkšti, dar net saulė nebuvo patekėjusi. Atėjo pamotė ir ėmė žadinti vaikus. Kelkite stinginių pančiai, eisime mišką malkų parnešti. Paskui įdavė abiem po riekelę duonos ir pasakė, šekit, Turėsit pietums. Tik nesuvalgykit anksčiau, daugiau nieko nebegausit. Gritutė pasikišo duoną po prijuostę, nes ant selio kišenė buvo pilna akmenukų. Ir tada jie visi kartu išėjo į gėrę. Kai paėjo galiuką, ant selis sustojo ir atsigrėžė į namus. Taip jis daug kartų grėžiojosi ir grėžiojosi. Tėvas ir sako – Anseli, ko tu vis grėžiuojasi ir atsilieki? Nežiopsok, eik greičiau. Ak, tėte, atsakė Anselis, aš žiūriu į savo baltą katytę. Ji tupi ant stogo ir nori man sudė pasakyti. Kvaily, tarė pamotė, tai ne katytė, tai kaminas ryto saulėje spindi. Tačiau Anselis nei katytė dairėsi, o vis mėtė iš kišenės baltus akmenukus ant kelio. Kai atėjo miško gilumą, tėvas tarė – Na, vaikučiai, pririnkit malkų, aš užkursiu jums ugnį, kad nesušaltumėt. Anselis su gritute pritempė žabų, sukrovė jų visą krūvą, paskui tėvas uždegė žabus ir kai laužas gerai įsilepsnojo, pamotė tarė. Na nu, vaikai, dabar gulkitės prie ugnies ir pailsėkit, mes eisim į mišką, malku kirsti. Kai pabaigsim darbą, ateisim jūsų pasiimti. Anselis su gritute sėdėjo prie laužo. Ir kai atėjo pietų metas, kiekvienas suvalgė savo riekelę duonos. O kad girdėjo pokšint kirvį, tai manė, jog tėvas yra kažkur netoliese. Bet iš tikrųjų poškėjo ne kirvis, o vėjo supuojama šaka, tėvo pririšta prie sauso medžio. Taip jiems besėdint, ėmė merktis iš nuovargio akis, ir jie kietai užmigo. Kai galų gale pabudo, Buvo jau tamsi naktis. Grytutė pradėjo verkti ir aimanuoti. Vaje, kaip mes dabar pareisim iš tos girios? Bet anselis ją paguodė. Palauk valandėlę, kol patikės menulis, tada mes surasim kelią namo. Ir kai patikėjo menulio pilnatis, anselis paėmė sesutę už rankos ir nusivedė palei akmenukus, kurie blizgėjo kaip ką tik nukaldinti sidabriniai ir rodė jiems kelią. Ėjo juodu taip visą naktį ir švintant parėjo į tėvų namus. Pasibeldė į duris ir kai pamotė atidariusi pamatė, kad tai ant selės su gritute, tuoj ėmė bartis. Ak, jūs nenaudėliai, ko taip ilgai kirmijot miške, mes jau manėm, kad visai nepareisit. O tėvui tartum akmuo nuo širdies nuslinko, nes jis labai graužėsi, palikęs vaikus vienus girioje. Praėjo nedaug laiko Ir vėl skurdas ėmė žvelgti iš visų pakampių. Vieną naktį vaikai išgirdo, kaip pamotė lovoje tarė tėvui. Vėl viskas suvalgyta. Turim dar pusę kepaliuko duonos, o paskui galėsim kabinti dantis ant lentynos. Reikia atsikratyti vaikų. Nuveskim juos rytoj giliau į gilę, kad nerastų kelio atgal. Kito išsigelbėjimo aš nematau. Tėvui širdis neapsivertė šitaip daryti ir jis pagalvojo – Geriau būtų paskutiniu kasniu su vaikais dalintis. Bet pati nenorėjo nieko girdėti, tik barėsi ir priekaištavo vyrui. Kągi, į klaną puolęs sausas nekelsi. Nusileido pirmą kartą, turėjo nusileisti ir antrą. Bet vaikai dar nemiegojo ir viską girdėjo. Kai tėvai sumigo, Anselis vėl atsikėlė ir norėjo eiti į lauką akmenukų pasirinkti – kaip ir aną kartą, bet pamotė buvo užrakinusi duris ir jis negalėjo išeiti. Tačiau guodė sesutė ir kalbėjo, neverk, gritute, miego ramiai, gerasis dievulis mūsų neapleis. Anksti rytą pamotė atėjo ir prikėlė vaikus iš lovos. Jie vėl gavo po riekelę duonos, bet šį kartą ji buvo dar plonesnė negu anasykį. Eidamas į gyrę, Anselis visą kelią trupino duoną kišenėje ir kur buvęs, kur nebuvęs, vis sustodavo ir numesdavo trupinėlį ant žemės. Anseli, ko tu vis stoviniuoji ir dairais atgal, subarė tėvas, eik gražiai. Aš žiūriu į savo balandėlį, jis tupi ant stogo ir nori man sudė pasakyti. Kvaily, tarė pamotė, tai ne tavo balandėlis, tai kaminas ryto saulėje spindi tačiau anselis vis mėtė ir mėtė trupinėlius ant žemės. Šį kartą pamatė nuvedė vaikus dar giliau į gyrę, kur jie niekados dar nebuvo kojos įkėlę. Čia tėvas vėl užkūrė didelį laužą ir pamatė tarė. Pasėdėkit čia vaikai, o kai pavargsit, galit ir pamiegoti. Mes eisim į mišką malkų kirsti. Vakare, kai baigsim darbą, ateisim jūsų pasiimti. Kai atėjo pietų metas, grytutė pasidalino duoną su anseliu, nes jis savo riekelę buvo ant kelio ištrupinęs. Paskui jie užmigo ir išmiegojo iki vėlaus vakaro, bet niekas neatėjo vargšų vaikų pasiimti. Kai pabudo, buvo jau visai sutemę. Ir Ancelis ėmė guosti sesutę sakydamas, palauk seserėlę, kol patekės menulis – Tada bus matyti trupinėliai, kuriuos aš išbarščiau. Jie parodys mums kelią namo. Menuliui patekėjus, vaikai leidosi į kelionę. Bet neberado trupinėlių. Juos buvo sulesę paukšteliai, kurių tūkstančiai skraido po laukus ir miškus. Anselis tarė gritutį, nebijok, vis tiek kaip nors rasim kelią. Bet nerado. Ėjo, ėjo keurą naktį, ir paskui dar visą dieną nuo ryto iki vakaro, bet girios krašto neprieėjo. Beidami labai išalko, nes visas jų valgis buvo tik viena kita uogelė, nusiskinta pakeliai. Galiausiai taip nusivarė, jog nebegalėjo kojų pavilkti. Atsigulė po medžiu ir užmygo. Taip išaušo trečias rytas, kai jie buvo palikę savo tėvo namus ir vėl leidosi į kelią, bet juo ilgiau ėjo, juo giliau klydo į gėrę, ir jeigu netrukus nebūtų atėjusi pagalba, būtų pražuvę. Vidurdienį pamatė ją tupinti ant šakos gražų, baltą kaip sniegas paukštį. Jis taip gražiai gėdojo, jog vaikai sustojo ir ėmė jo klausytis. Pagėdojęs paukštis pakėlė sparnus ir nuskrido lik rodydamas jiems kelią. Vaikai nusekė paskui jį ir netrukus išvydo trobelę. Ant tos trobelės stogo paukštis ir nutupė. Priejo jį arčiau. Žiūri, trobelė pastatyta iš duonos, apdengta meduoliais, o jos langai iš skaidraus cukraus. Na dabar, kad pasivaišinsim, tai pasivaišinsim, tarė Anselis. Aš atsilaušiu gabaliuką stogo, o tu grytute – gali paragauti lango, jis saldus ir tau patiks. Anselis pasisiekęs atsilaužė gabaliuką stogo, paragaus ar skanus, o gritutė priejo prie lango ir ėmė jį kramsnoti. Ir sušuko iš trobelės plonytis balselis. Kas ten brazda brazdinėja, kas trobelę graužinėja. Vaikai atsiliepė, vėjalis vėjužėlis, padangių skrajunėlis ir toliau savo valgė lik niekur nieko. Anseliui labai patiko stogas ir jis atsilaužėjo didelį luistą, o gritutė išmušė visą apvalų langelį, atsisėdo ir gardžiuojasi juo. Staiga atsidarė durys ir iš trobelės iškūprino sena sena moteriškė, lasda pasiramščiuodama. Anselis su grytute taip išsigando, jog net gardėsiai jiems iš rankų iškrito. Bet senė pakratė galvą ir sako, O, mėlieji vaikeliai, iš kur jūs čia atsiradot? Eikit vidun ir pabūkit pas mane, nebijokit, nieko blogo jums nedarysiu. Ir paėmusi už rankos, įsivedė vaikus į trobelę. Čia jis skaniai juos pavalgydino, davė pieno ir paplotėlių su cukrum, obolių ir riešutų, paskui baltai paklojo dvi gražias lovelės. Ir anselė su grytute atsigulė, manydami, kad atsidūrė danguje. Tačiau senė tik dėjosi tokia gera esanti. Iš tikrųjų ji buvo pikta ragana, tykojo vaikų ir duonos namelį buvo pasistačiusi tik norėdami jų prisivilioti. Jeigu kas pakliūdavo jai į nagus, tą jį nugalabydavo, išsivirdavo ir suvalgydavo. Ir tai būdavo jai šventė. Raganos yra raudonakės ir nemato, kas atokiau darosi, bet turi gerą uoslę, kaip žvėrys, ir pajunta žmonės iš tolo. Kai anselis su gritute priartėjo prie jos trobelės, Ji piktai nusijokė ir pasakė, tie jau mano, niekur jie dabar nuo manęs nebepasproks. Anksti rytą, kai vaikai dar miegojo, ragana atsikėlė ir matydama, kaip jie abu taip skaniai miega ir kokie putlūs raudoni jų veideliai, sumurmėjo savo panosėje. Tai bus gardus kasnelis. Paskui stvėrė savo išdžiūvusią ranką ant selį ir nunešusi į tvartuką uždarė į gardą. Galėjo jis šaukti, kiek tik jam patinka, nieko tas nepadėjo. Paskui nuėjo pas gritutę, prikėlė ją iš miego ir sušuko, kelkis tinginę, prinešk vandens ir pataisyk savo broliui skaniai pavalgyti, jis sėdi tvartuke ir turi gerai nusipenėti, kai nusipenės, aš jį suvalgysiu. Gritutė graudžiai pravirko bet verk neverkusi, turėjo daryti, ką liepė piktoji ragana. Dabar vargšui anseliai buvo verdamas kuo gardžiausias valgis, o gritutė gaudavo tik vėžio keutelių. Kiekvieną rytą senė nuslinkdavo prie tvartuko ir sušukdavo, anselė, iškišk pirštą, noriu pažiūrėti, ar jau greit nusipenėsi. Bet anselis iškišdavo jai kauliuką, o kad senė buvo priežlibė, tai nepastebėdavo ir manydavo, jog tai anselio pirštas ir negalėjo atsistebėti, kodėl jis taip ilgai netunka. Kai praėjo keturios savaitės, o anselis vis buvo toks pat liesas, ragana neteko kantrybės ir nebenorėjo ilgiau laukti. Ei, gritutė, šūktelėjo į mergaitį, sukis greičiau ir prinešk vandens, ar liesas, ar riebus anselis, rytoj aš jį vis tiek pjausiu ir išsivirsiu ak kaip verkė raudojo vargšė sesutė vandenį neždama ir kaip rėdėjo ašarėlės jos skruostais. Gerasis dievuli, padėk mums, aimanavo ji, verčiau jau žvėris būtų mus girioje sudraskę, tada bent drauge būtume numirę. Liaukis žliumbusi, tarė senė, vis tiek nieko tas nepadės. Kitą rytą Gritutė turėjo anksti keltis – užkurti ugnį ir užkaisti katilą su vandeniu. Pirma duoną iškepsim, tarė senė. Aš jau įkūrenau krosnį ir tešlą išminkiau. Ir nugrūdo vargšė grytutė prie krosnės, iš kurios dar liepsnos liežuviai veržėsi. Įlysk į krosnį, liepė ragana, ir pažiūrėk, ar gerai išsikūrenusi, kad galėtume duoną pašauti. Ir kai grytutė įlys, ketino krosnį uždaryti, iškepti ten mergaitę, o paskui suėsti. Bet gritutė suprato jos užmačias ir sako, kad aš nežinau, kaip tai daryti, kaipgi aš ten įlysiu. Žioplė, tarė senė, anga ganėtinai didelė, aš ir pati galėčiau įlysti. Užsirapždino ant prieždos ir įkišo galvą į krosnį. Tada gritutė tik riukt, kad pastums, ir įgrūdo raganą į krosnį, paskui trinkt uždarė geležinės durelės ir užšovęs klastį. Ajajai, kaip pasiuto raganas staukti. Baisu buvo ir klausytis, bet gritutė paliko ją ir pabėgo. Taip nelabojo ragana ir suspirgėjo. Gritutė nubėgo tiesiai pas Anselį, atidarė jo tvartuką ir sušuko, Anselį, mes išgelbėti, senoji ragana nebegyva. Anselis išlėkė iš tvartuko, kaip paukštis paleistas iš narvelio. Ir kaip jie džiaugėsi, puolė vienas kitam ant kaklo, šokinėjo aplinkui ir bučiavosi. Dabar jau nieko nebereikėjo bijoti. Įėjo į raganos namus, o ten visose kertėse stovėjo dėžių dėžės su perlais ir brangakmeniais. Šitie pravers dar geriau negu akmenukai, tarė Anselis ir prisikimšo kišenės kiek tik tilpa. Aš irgi noriu šiek tiek parsinešti namo, tarė gritutė ir prisižiūrė pilną skreituką. O dabar kuo greičiau sprunkam iš raganos miško, tarė anselis. Bet kai porą valandų paėjo, žiūri, priešais tyvuliuoja didelės didelės marios. Mes nepersikelsim į kitą krantą, nusiminė anselis. Čia nėra nei liepto, nei tiltelio. Ir laivelio niekur nematyti, atsakė Gritutė, bet plaukėja balta antis. Jei paprašysiu, ji padės mums persikelti į kitą krantą. Ir sušuko, antelė, antelė, čia Gritutė ir anselis, nėra liepto nei tiltelio, perkelk mus kitan krantelin. Antelė priplaukė prie kranto. Anselis atsisėdo ant jos, pakvietė ir sesutę sėsti šalia. Ne, atsakė Gritutė, anteliai bus per sunku tegu jį perkelia mus po vieną. Gerasis paukštelis taip ir padarė. Ir kai juodu laimingai atsidūrė kitame krante ir valandėlę paėjo, gyre ėmė rodytis vis labiau ir labiau pažįstama. Ir galų gale jie iš tolo pamatė tėvo namus. Tada pasileido tekini, įbėgo į trobą ir puolė tėvui ant kaklo. Nuo to laiko Kai paliko vaikus girėje, tėvas niekur negalėjo ramybės savo rasti, o pamotė per tą laiką numerė. Gritutė iškratė savo skreitelį ir perlai su brangakminiais pažyro po aslą. Anselis taip pat ėmė berti saują po saujos iš savo kišenės. Taip pasibaigė visi jų vargai ir paskui jie ilgai ir laimingai drauge gyveno. Mano pasaka baigta bėga štai pelė greita kas tą pelę pasigaus galės pasisiūti iš jos didelę didelę kailinę kepurę